بسم الله شو فاتر صورة ننكا ولا يطرق آية عليه إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لله Ýa näme ýeri we asmany ýaradan, ýokdan bar eden. Fatyr diýmek şo näme? Ýaňky ýeri asman şo ýaradan diýen ol bar eden diýen näme şon ýaly many berýär. Bu aýatlaryň içinden käbirlerini alaly. Hemmesini alyp durup nemesek Wagtam neme demek? Bu manyň içinde Allah Taala şu zatlary ýaratdy, ýokda bar etdi, şul Robbi hemme zadyň bolan Allah Taala ýaradyjysy bolan we özem bir awada-da hakly bolan Allah Taala şu ýaradanlyk üçin we näme Hemme zadyň eýesi bolan üçin bir ybadatlar hakkyl bir özi. Soňam näme? Allah Taala şony bildirtmek üçin we adamlaryny jähillikden, ýagny küfürden, şirkden çykaryp töwhide getirmek üçin pygamberler iberdi. O pygamberler de näme hemmesine malum näme bilen gelýärler? La ilaha illallah bilen gelýär we kowumlaryň kabul edene musulman bolýar, etmedigem kafir, dowzahy bolýar. Erem şonýalak näme şu dünýede Pygamber salam hadysy bar Kuran Allah Taalaň Kurany bar Pygamber salam hadyslary bar Eýerenler boýun bolup eýerenler a musulman bolýar O boýun bolman eýermedikler hem näme bolýar Käfir bolýar Ýöne bir din tutýan, din täze bir din tutýanlar bar. Öte geçen bir azgyn murjiýe diýýärler olar. Olar näme diýýär? Allah Taala Kuranda we Resulynyň sünnetini inkär edip oňa garşy amal edip ýaşaýanlar o ne şu şu wagtky näme kafir döwletleriň prezidentinden başga iň soňky iti ýalagyny şu prezidentiň ýalagyny goraýan komitetlerine çenli Şolara näme diýerler? Kurana we sünnete garşy gitsede näme musulman diýerler? Ýöne näme pygamberler, Allah Tagalaň pygamberlerini ugradanda näme bilen ugratdy? We şoňa garşy gidenlerem näme boldy? Ady zat ol, ony Kurany açaňda hem bir näme arapçasyny bilýän, Düşnükli zada näme inkär edip şu näme bir adam dinlerini tutýarlar. Allah Taala aýdýar: "Iýukezzibuka de faqat kuzzibet rusulun min qablik." Birden saňa näme etseler-de kezzap, ýalançy diýseler diýen. Senden öňkülere-de diýdä olar. Şu wagtkylaram näme diýýär? Din diýseň boldy, eşitýän gürrüň şu zat. Ýalan diýýär, görüp gelen, indi şu küfür. Ol adamlar käfir. Ol adamlary yslama çagyrmaly, toba çagyrmaly, olara musulman diýip gatnaşylanok. Allaň dinine käfir diýen, Alla sögýänler bary musulman bolup galýan bolsa, onda hemme ýerde yslam gülälä-gulluk, onda diňe bozgaklar bolýar, olam kim bolýar? Biz bolýas, nähili biz bolýas? Allaň hökmi bilen, şerigady bilen ýaşajak we musulman bir tarap, käfir bir tarap bolsun, geresiň gelse-de musulmanlara goşulýaň, goşulmadyňmy sen käfirleň tarapy duşmanymyz bol. Olarda o zat ýok. Töwhidler a duşmany, käfirler hem dogan. Şonuň üçin näme diýýär Allah Taala? O kezzaplar diýýär, öňki pygamberlere-de diýdi-ä diýýär, saňa-da diýseler diýýär. Şo käfir, şo käfir diýýär. Ve ilallahi turja'ul hemme işem Alla dolanýar. Kıyamatda da Allah Teala oňunda näme o kafirler hasap berýär. Musulman diýen o musulman kim? Allah'ına söýýän we näl söýýän? Allah söýmek ne? Allah Teala kudsi hadisinde näme diýär? Allah Teala'nın oglu var diýdiler, maňa söýdüler diýär. Ýöne anam adam oglu diýmeklige hakly däl. Näme etdi diýär? Allah'ın oglu var diýdi diýär. Jimmi şu wagt Aşgabadyň özünde on iki sany çerkiw gurdy. Düşdüň? Näme diýýär o taýdaky çerkiwdäkiler Allaň ogly bar diýýär. Şunuň o Imam Ahşary näme diýýär? Kim küfre razy bolsa käfir diýýär. Soňam aýdýar, çerkiw gurmaklyga razy bolan käfir diýýär. Şo näme käfir bol, azan käfir murjyalaň näme emirleri Allah sögüň. O ýurtdan hem hijret etmeklik wajib. Dowam aýtdy. Imam Malik rahimehullah näme diýär? Sahabalara sögülýän ýurtda ýaşamak bolany haram diýär, hijret etmek wajib. Pygamber hak, Kuran hak, Yslam hak, Kyýamat hak, ölüm, perişde gelip janyňy alyp gabra dykjaklygy hak diýýär. Ine diýýär, şu wada hakdyr diýýär, biliň diýýär. Fela fela tugarrannakumul hayatud dunya diýýär. Bu sizem diýýär, şu dünýä diýýärmi, fani dünýä sizi ala başaga edäýmesin. Fani dünýe sizi Alla başagaý edäýmesin diýýär. Näme şu haram hapa wadasy bilen sizi Allaň ýolunda, Allaň dinini beýgeltmeklikden, Allaň ýolunda şehit bolmaklykdan we Alla üçin bütin ömrüňi 24 sagadyň bermeklikden alyp galaýmasyn diýýär. Käfirleň hataryna düşüp, ýa näme kyýamatda käfir geler diýýär, näme bu gün sen ýatdan çykarylyň diýýär, näme üçin-de dünýede sen näme Allany ýatdan çykardyň diýýär. Ony nädip ýatdan çykardy Alla diýenok diýýär, ýöne dünýesi ahyr ýerinden öňe geçýär. O Alla Tagalaň tagadyndan, zikirinden çykýar-da, nämäň zikrine tagadyna geçýär? Dünýesiniň, şeýtanynyň, howasynyň. Näme etmesin diýýär, şu zatlary siz näme Allaň ýolundan alyp galaýmasyn diýýär. Şo size alyp galýan dünýe näme? Allah Taala yzyndaky aýatynda aýdýar, şo dünýe näme şo dünýe? Inne şeýtan lekum adun. Tä şeýtan siziň duşmanyňyz. Dünýe şeýtan. Şunuň Şo dünýä gark bolaýma, dünýä allan, aý dünýede şo dünýä şeýtan ýa. Şeýtan näme isleýär? Şeýtan näme isleýär-de, lekum aduwwun diýýär, o siziň uly duşman, fettehizuhu aduwwa diýýär, ony siz duşman tutunyň diýýär. Dünýäni terk ediň. Dünýäň size berýän wadasy, ýa näme, şeýtan näde öňde gelip dur, bol indi diýýär, ýok, saňa wada ber, şu dünýä, şu şeýtan, şu dünýä. Ikisem bir zat. Şonuň üçin soňa siz allanaýmaň, soňa yzyna düşüp, ahyr ýylyňyzy, Allaňyzy ybadatdan galaýmaň diýip. Dünýede-de näme bar bilýäňmi? Iki, iki sany zat, iň gyzykylysy näme şeýtan ala, heleýler we atlar. Atlar näme, heleýler we maşyn şuny ýa bol zatlar. Şu ikisi bar. Ikisi bilen alýar. Ony ikisinden baba ondan anna gidiberi ýyl akyp näme. Soň iki bol näme, bir heleý bol, iki, üç, dört, soňra gyrnak, Her hili ýollar bilen boldy näme boldy şol adama? Garrathumul haya dünýä gark boldy. Dünýä kim? Şeýtan. Şeýtan näme isleýär? Dowzahda adamlaryň köp soň bilen bile ýanmaklygyny isleýär, käfir bolmaklygyny isleýär Allah taala. Size näme diýýär şeýtan diýýär? Siz diýýär, o, o siziň duşmanyňyz diýýär. Siz hem ony duşman tutuň diýýär, terk ediň, daşlaň. Duşman näme diýýär? Käfir görseň PKK dur öňde, Başşaryň itleri dur, Jimmiň itleri dur. Näme tutup öldürýäň, gyrýaň, ýok edýäň we daşlaşýaň, päklenýäň, iki tarap bolýaň. Ikiňem garylyşyp ýaşaýan bolsaň, onda näme? Senem käfirler bilen bir. Şonuň üçin näme etmeli şo dünýeden? Duşman tutunyp şony ýok etmeli. Sebäbi näme üçin? Innema yed'u diý. Innema diýdigi näme? Şundan başga zat isleýän ýok. Şeýtan ikinji zady ýok, diňe şu bir zat isleýär diýýär. Olam näme diýýär? Innema yed'u hizbehu diýýär. Öz tarapdarlaryny çagyrýar diýýär dünýe bilen. Näme üçin diýýär? Liýekuna min ashabis sair. Sair bolan dowzahyň eýeleri bolmak üçin diýýär. Dünýe bilen näme edýän eken şo şeýtan? Şeýtan ikisem dünýe ikisem bol. Bolmakly iki bir zat bolmaklygyňy isle, olam senem dowzahy bolmaklygyňy. Kim dünýe aladasy, dünýe aladasy, garny aladasy, ýaňky şehweti göz öňüne getir, adam ogly, aý bir iki ýumruk ýalaga içegesi bar, uly bolanda, şu kanagat alman geçýär. Dünýe, ol, bul, bul, hemme zat, şonuň üçin sahaba, alymlar näme diýerdi? Uly alym Azy Ýazmaç şunlukda, Aýyt gününde ot iýip oturylýar, aýyt, baýramçylykda. Näme, bundan geçensoň, içi bärik düşensoň, bary bir diýýär. Şu takçany bir zat diýýär, ony geçdim bir diýýär. Işte diýýär. Onuň üçin ony sortlap durma gerek däl diýýär. Geçýä içiňe düşdüm, deň diýýä otaýyny nemesi ýok diýýä. Eýýäm dünýäsini, duşmanyny tanan adamlar. Allah tagala duşmanymyzy tana diýýä. Dünýe diýýä, ol hem şeýtan diýýä. Şonuň üçin duşmanyňyzy tana, duşmanyňyzy dost tutunmaň, oň bilen gatnaşmaň. Tä näme diýýä ol? Dowzahy edýä seni. Käfir edýä we ebedi dowzaha düşmekligiňi isleýä. Allah Tagala isleýän şony isleýänok guluny haýyr isleýän. Ellezine keferu diýýär lehum azabu şedi. Allah iznäme Allah Tagala käfir bolanlara agyrdyjy azap bar. Näme boldy? Allahyny ýatdan çykyp dünýe bilen başagaýlar. Ybadatyny unutdylar. Işim bar diýýär. Namazyny geçirýär. Işim bar diýä Allaň kitabyny oka açyp okap Alla maňa näme buýurdy Alla Taala şe näme edemde men Alla ýakynlaşýan diýen waspyny unudýa işim bar diýä. Indi şolara näme diýä Alla Taala on ýaly käfir bolanlara diýä. Azabun az şedid agyrdyjy azap bar diýä ýani olaryň. Wellezine amenu ýöne iman edenler, iman edenler kim ýaňky käfir wasplylaň tersi. Allaň buýranyny edip, Allany ýigrimi dört sagatlap tagat ybadatyna öwürýän gününi, bütin durmuşyny, we iman edip ýagşy amal edenleriň diýýär Allah Taala, lehum diýýär, magfiratun we ejrun kebir olara Allaň bagyşlanmasy we uly nygmatlary bardyr diýýär. Ýöne ýaňky birinji näme boldy? Dünýe boldy, ikinji näme boldy? Iman etdi-de ahyretiň aladasyny etdi. Ýani olary Allah Taala bagyşlajak diýýär. Uly ejir bar. Nähili ejir? Jennet bar, ebedi. Hasapsyz jennet bar. Kimlere? Ine bu tarabyndaky aýatda Allah Taala aýdýar, kimlere hasapsyz jennet bar? Summa awrasna al-kitaba dellezina istafayna min ibadina diýä. Näme miras berdik de kitabymyz, kitaby diýä we içinden gullarymyzy näme etdik de saýladyk. Näli gullar, ne hasapsyz jennete girjekler bar, dowzaha girjekler bar. We şon ýaly üç görnüş diýdik-ä, muslim, mu'min, ihsan, muhsin. Şolar näme diýä Allah Taala? Şo minhum de fe minhum de olardan diýä. Zalimul nefsi ýani günäkär kişiler. Günäkär kişiler näme diýýär bu ýerde? Tabari tefsirinde, Allah Tagala olary bagyşlar diýýär, ýöne nähili bagyşlar? Dowzaha düşer. Eden günäleri üçin näme eder? Azap çeker diýýär. Weminhum ýene olardan muktesid diýýär. Ol muktasyt didegäne hasaba çekiler, ýöne ýeňil çekiler. Ýöne mu'min bu. Muktasyt diýlen mu'min kişi, ýagny kiçi günä zat edýär, ýöne uly günäden, riýadan, şirkden, küfürden sap adam. Ol näme? On ýalylar ýeňil hasaba çekiler diýýär, ýöne näme dowzaha, jennete näme aňyrkylardan bahym girer diýýär. Ve minhum sabiqun bil hayrat diýýär bi iznillah diýýär. Ýöne olardan ýa näme haýyrda ozýanlar bar diýýär. Haýyrda ozýanlar näme diýýär? Yedhulum jennete bi gaýri hisab, hasapsyz jennete geçip giderler. On ýal hasapsyz jennete geçip gidenler näme? Kuran hadis açanda näme? Iň birinjiler näme? Tewhidde kämil derejä ýetenler. Muhammet Abdulwaham Kitaby Tawhydynda aýdýar, Men hakykat tawhyd dahalal jennete bi gaýry hisap. Hasapsyz girdiňmi, azabam ýok. Hasap bolmadyga nädip azap berjek? Hasap çekildiň, gutuldyň diýýär Pygamberimiz. Azap çekýäň. Hasabyň özi masgaralyk. Allah Taala oňuny hasaba çekip atçort berip şeýdip dur utanç, haýa, erbet, masgaralyk şoň üçin hasapsyz girjek bolmaly olam kimni girýär hasapsyz kämil dörejede töwhidlerini kämil edenler ýaly hiç bir işinde bir adama rugsat edilen zatda-da töwekgellik etmän Allasyna edýänler. Ondan galan zatlarynda sanamalyny. Şonuň üçin näme şon ýaly haýyrda ýaşaýar, ýarsýanlar. Haýyrda-da kim ýaşaýar? Müjähitler ýaşaýar. Haýyrda näme? Allah Tagalaň jennetine hasapsyz girjekler kim? Müjähit. Töwhide kämillige ýeten oň daşyndan-da müjähit bolýar. Ene bir adamma edýän işini oňa näme erbet iş, haram, günä iş, öz edýän işi. Ýöne näme etdi diýä pikir etdi diýä gowy iş edýändirin aýdyp. Jähil bolýar. Gördüm. Allah Taala näme diýä? Femen zuyyina lehu su'u ameluhu feyra'ahu hasana diýä. Ýöne diýä ona gowudyr öýdüp görýär diýä. Ýöne edýän işinem erbet iş diýýär, günä diýýär. Düşündiňmi? Jähil özem Allah Taala näme diýýär? Azaşan erbet edýän işi diýýär, üstüne-de näme uzur beren Allah Taala. Allah Taala ýene näme? Innallahu yuzillu men ýeşâ we yehdi men ýeşâ. Allah Taala isläne hidaýat berer, isläne azdyrýar. Düşündiňmi? Nähili azdyrýaý bendede haýyr ýokdugyny bilýä Allah Tagala şonuň üçin eşitdirenogam hidaýada-da getirenok. Adyly bilen edýä ynan adyly bilen Allah Tagala zalym däl. Şerhus sunna imam Barbaharyda näme diýä? Rahymul Kim diýä çyn ýüregi bilen hidaýaty islese diýä Allah Tagalada oňa hidaýat bermezmi? Allah Taala aýdýar, Le, lew alimallah fihim haýran le esmahum. Allah olarda haýyr bardygyny bilse, eşitdirerdi diýýär. Haýyr ýok şol adamlarda. Şonuň üçin üçin Allah Taala isleýänine hidaýat berýär, isleýänine azaşdyrýar. Onuň üçin haýyr islemeli ýöne näme diňe dille däl-de ýürek bilen hem we beden bilen. Diňe näme şonuň üçin näme diýýär Allah Taala? Şunuň ölen ýerleri direltmek üçin ýa näme küfürdi iman gelýär. Garaňkylykdy ýagtylyk gelýär. Adam käfirdi Allah Taala näme indirýär? Kuran indirýär, pygamber indirýär. Seýdip näme küfürden adam näme ýagtylyga gelýär. Jenneti, jennet ähli yzzetli, abraýly, şolar. Abraýly bolasyň gelse, adamlaryň öňündäki abraý gözläňokda, Allah Tagalaň öňündäki abraý. Allaň öňündäki abraýam näme? Musulman bolmaklygyň we Allaň buýranyny edip, gaýtalandan gaýdyp, Allah üçin etmekligiň, olam näme, jemgyýet üçinem däl, köpçülik üçinem däl. Ileýhi ýes'adul kelimut taýýibu we amalus solihu ýerfa'uh diýýär. Allah Tagala nämäni kabul edýär diýýär? Gowy söz galýar diýýär Allah Tagala. Ýagşy söz. O ýagşy amal Allah Tagala göterilýär diýýär. Diňe bir adam ýagşy söz aýdýar, liboý murjiýa käfirler aýt, kän ýerde ýagşy söz aýdýar, ýöne amal göterilýärmi şo käfirleň? Göterilmeýär, sebäbi o käfir. Ondan musulmanda-da, iki musulman bolsa, hemmesiniň amaly göterilýärmi diýlen, bu göterilip bilenok, Allah Tagala diňe näme diýýär, haçanda Adam ogly, Adam alaýhyssalam iki ogly sadaka berende, ikisem muslim dälmi, muslim. Ikisem sadaka berýär, ýöne Allah Tagala birinden kabul edýär, birinden kabul edenok. Ikisem muslim-a. Soň näme diýýär Allah Tagala? Allah Tagala muttaqynlardan, takwalardan kabul edýär. Ikisem jihad edýär, ikisem sadaka berýär, ikisem näme edilýän Allah Taala taýagyna edilýän zat bolsa edýär, ýöne Allah Taala haýsyndan kabul edýär? Köp amal edýäniňkimi ýa-da näme? Muttaky, takwalyk bilen, yhlas bilen bir Allah üçin edýäniňkimi, ýöne şoňkini kabul edýär. Şonuň üçin näme edýär Allah Taala aýatda? Gowy söz, Bu ýagşy amal Allah Tagala göterilýändir, ýagny yhlas bilen, takwalyk bilen Allah üçin bolsun. Ýöne owadan sözüň, gowy kelam, Kuran, aýat okaýaň, ýöne Allah Tagala göterilýärmi şo zat? Ýok, göterilenok o zat. Allah Tagala o zatlar näme göterilenok, haçan göterilýär, haçan-da takwalyk bolanda, haçan-da näme? Iman bilen, beklik bilen. Wellezine yemkurune seyyati lehum azabun şedid. Ýöne näme erbetlik bilen edýän pyssy bujurlyklary bilen edýän işlerini göz nem etjek bolanlaryna näme edýär Allah Tagala on ýaly? Olara diýe agyrdyjy azap bardyr. Edýän ýa erbet işlerini, günälerini, ýagny dilleri owadan owadanlap şeýtjek bolýanlara Allah Tagala näme edýär? Olarda agyrdy azap bar diýär. Kimleňki kabul bolar diýe takwa bolanky we ýagşy amal edýänleňki. Ve mekru ulaike huvel yebur diýär. Ýöne ol ýalylaryň diýär edýän mekirleri diýär batyl diýär. Şunuň sebäbi näme etmediler? Olar Allah Taalanyň yrzalygy üçin etmediler diýär. Batyla çykjakdyr diýär. Allah'yň ýanynda näme? Kabul ediljek däldir diýär. Ve Allah Taala yzyndan näme kän wasyplaryny aýdýar.